спасибі, хоч дуже радіти нічого. Бачите, яка погода. Завтра буде мороз і сніг, переконано сказала Ірина. Ти і їх привезла у портфелі? зіронізувала Клава. Просто треба слухати прогноз погоди. Іде циклон. У Києві вже мінус вісім. Я й приїхала, щоб покататися на лижах. В селі там мріяла. Ой, у вас є лижі помітила в кутку біля порога пару лиж у розпірках. Завтра й підемо, правда, Клаво? Мені на лижі? повела Клава крутими стегнами. Та в мене і взувачки немає, і не вмію я. Е, ні, запротестувала Ірина. Нащо ж я з Києва тарабанила аж дві пари лиж. Я без тебе ані кроку. Чого не сперечаємось, он дощ. До ранку змили той сніг, який є. Сергію, чого це ви опинилися на суму папери? відчайдушно сміливо сказала Ірина. Дві дами нудьгують. Хто це виправляв? запитав Сергій. Вам не подобається? насторожилася Ірина. Навпаки, геніально. Думка моя, але її повернуто якось так. Хто це? Василь Васильович. Але він не радив вносити цю поправку сказав, що фундамент і так перевантажений. Роздає свій талант Василь Васильович наліво і направо, мовила Клава. Ірина глянула на неї невдоволено, але вдала, що не почула її слів. Ірша так само. Виправив і не радив вносити? запитав він. Саме так. Отже, на ваш розсуд. І не забивайте нам більше голів своїм проектом. Розважайте дам. Її ніби щось несло вгору. Хотілося сміяти, жартувати. І такою хорошою, здавалася, клава розцілувала б її, але трохи соромилася. А та чомусь стала задумана і сумна. Двом дамам треба йти. Я вас почастую чаєм, схопився Ірша. А що в тебе є до чаю? скривилася клава сухарі і цитати з довідника Келлера? Я збігаю. Сиди вже. Та тобі зараз і не треба нічого. Ми ось підемо, а він, Ірино, будуватиме колос Родоський, вавілон, Парфенон. Він напхнеться духовним харчем. А нам, сірим, треба зварити картоплю. Клава вийшла, а Ірина затрималася ще на якусь мить. Її увагу привернув мистецький вирізаний чортик на підвіконні. Чортик був в окулярах і колись їй нагадував. Намагалася відгадати і не могла. І щось стояло в пам'яті, щось аж підказувало їй. Господи, та він же схожий на мене. скрикнула на вас. Я й вирізав для вас, хотів привезти в Київ, сказав, затинаючи сірша. Вона вся скам'яніла. Їй стало невимовно гарно і чомусь страшно. Можна я заберу його зараз? Вона заховала чортика до кишені пальта. Впродовж вечора кілька разів тихцем виймали, сміялися. І знову було їй гарно. Їй ніхто ніколи не робив таких подарунків. Щось було в чортикові іронічне і водночас близьке, не схожістю з нею, а тим, що його було зроблено з думкою про неї. І думано хороше, хоч мов би і безнадійно, до чортика, до чортиці підступитися важко. Клава жила в маленькому готельчику, що стояв над самою дорогою в центрі селища. Колись Крем'яне було просто селом, далі районним центром, а тоді район ліквідували, і воно знову стало селом, але називалося селищем. Од району двоповерховий палац культури, універмаг і цей готель у довгому вузькому номері.